kata-kata potrebbero affidarsi con carne si chiamano banana questo è il più rapido no? forse della napo kau menabi lek nantang nantang sok dapat ada bi Allah masjid kita nantang. Itu, insya Allah, cancan, La การกระจายลงไปนาบินเหลือเจริญเปิดสอนแต่ตาโมเดลกุมาเลยกันเจริญเปิดสอนและผู้ช่วยนาบินเหลือที่กูกาเฟ Close your head up, you love. kan kasih diganggu kersahe pulau ini malaikat dijawi Gusti Allah kenumpes <coughs> kenumpes kau kejenengan kata bangke tak sebuah subuh Kosan ini kacau dan kan nyingkir tekan malaikat Jibril tekan dua begitu lepas tak tahu tak bisa kerjanya wong-wong segera jauh tanah itu lepas itu jawab sangin langit tubuh itu betul juga yang mati pun sahabat bayangkan seksanya orang dosanya Allah ya mulaiku. Wa amdana alaihim hijaratan min cikcil. Terus disawati karo watu-watu sing lewatan sampai rokok. Watu ne jumlahe podo karo jumlahe manusia sing disesok. Ipunya kotebot, sedikit dan membesar. sedaya kafir pasti ketumpes sing Islam selamat itu namanya dan itu itu ada tulisannya lara فأرسلنا عليهم حجارة من عند ربك jadi waktunya ada tulisannya. Jadi orang bisa belajar. Jadi musawamatan indah roti. Ada tulisannya. Dikira itu belum besar kayak boleh itu. Kalau beda-beda ayatnya dekat. Inna satya Allah. Arsalna Hati dan angin semua dalam kerikil. Jadi kerikil kira-kira tahu. Yang berkata angin. Kerikil tahu. Kenali kau sedih itu. akhirnya kaum dos sumber kafe illa ala luten kecoba keluarkan Nabi Lut yaitu wong wedok putra putri loro Nabi Lut kare putri loro Sehingga ibu bujuan Nabi Lut kare Jaisa umbil sengake isen eng hapil lan putri loro bisa hale ana ing waktu subuh. <clears throat> Subuh itu. Disilabatake jadi pautan sebagai sehat. Bintinan sake ngarsa ingin Allah. Masih disilabatake tapi ini sehat. Kadang kake dadi bakal kalas iso mate kok sakaro kang kelen syukur sapa wae wae sing kelen syukur bakal tawas sampai iki kene pasta ora kita kudu usaha piye bisa kita selalu bersyukur जाएगा चार सात ning sira kabeh in syakartu wa amantu takwe bilang syukur lan bilang terima obraka kala ketata ada Allah berjanji ada kita bisa negrapu mangsaka syukur lebih kandungnya hari tiang sing jawa make sholat yang salam dan jinas tonggo hewan tuze dikus sampun kalepen tiang kang syukur Pulau Waksuli Mare, Kelepet Kulau Mare Wong Syukur, Salate Kedino, Kasar Lokda, Tempat Waktu Nih. e Iku berkata syukur. Iku dan sing ora ana hubungan karo alpulus. Nek ana hubungan karo pulus, pengertian syukur, sing wis dekati dekati beres, iku wis kebu kalau ada syukur, orang dikolongkan memang begitu. suai balik Sehubungan kare harta benda Yang Islam sehubung dibalingi Kemampuan jenis Allah Bersih sejarah sahih ujian lima provinsi wes wajib zakat. Zakat sekitar syukur. Anak kagak awak, saben dinane sholat lima waktu ibadahnya ake. Itu harus bapak syukur. Luwe-luwe, dan terus serkem kita baik, kotiyah, kotiyah, tahajud, juhat, latihan-latihan. Jadi, saya kita berusaha biye bisa awak kita berbuat syakar suatu syukur pun berterangake tadi bersyukur lah contohnya karena manjengan sakit dapat gote jenengan istri jenengan putra putri jenengan yulai Oya tadi wong syukur, Nah, wis dadi wong syukur ora bakal ketatap azab. Tapi aja nganti kepedak bahasen. Nek musibah, kalau aku pilih malah yang buatan ada. Nek musibah, itu buatan kandung wong kafir, kok. Wong Islam yang kena Wasiban nasu ayat rabu ayat ulu aman nawa umlaju tane ojo jumiro wong wong Islam nek wes sholat nek wes poso zakat ibe ojo nyono kan ora bakal dicuk Walaupun pasan nalati nabi kopi, aku es muci pirang-pirang. Wong bahkan nabi tak uji <clears throat> jadi nak musim buatan coba cilian. Tapi ayo dicoba lorong sawah. Tapi ayo. Tapi usah diborong. Dulu-dulu lecepur ke sumur. Dicepur ke sumur di kerotak. Jadi musibah ujian. Tapi kalau eh, karo nurut pirang-pirang iki akhirnya buatan anda nah, tapi neurose syukur orang bakal ketatang saja tapi nek musibah pasti musibah pasti panjenengan nek musibah setiap jaga yang penting kadang-kadang musibah wong lanang karo bojone tukaran itu lalu bisu-bisuan jalan itu musibah. Orang tua tiga kilo anak, eh, eh, eh. macam-macam, dari musibah. Tapi nah kita syukur orang bakal ketaatan azab. Walaqad anzarahum lamsani teman wis mereka sapa nabi Allah. Eh kaum dan syahdana yang penaburan izin Allah. Sebab syah itu penaburan itu. Hanteman. Alam. maro rokok jemadu ini sapa kau. Binuduri kelawan peringatan-peringatan kau. Peringatan itu malah masuk ini. Ini tak. wala kojero aduhulan saya kisemen jokre kosa pekaum lot eng nabi lot andre fi saking tamu ne padahal tamu malaikat neng nabi lot orang ngerti nek tamu ne malaikat nabi lot neng mengeng ngelarang tamu ne luar biasa akhirnya dia umpanya malaikat sing tekor Fatal nasna mengkomi cek kake insun Allah. Ahlan ahyun abu neng biro biro mata negal ojo lima. Ahyun abu neng biro biro mata negal omelus. Kipi cek kake. Lenggaya kipi cek terakas kaya kasus. Itu nabi bahara. Jepilo malaikat, seharusnya itu malaikat, rumah saya manusia tenang. Ya. Terus matanya terhebat, patah pasna ahli nabu. Barang mesgono, diunggah-unggah di dalam malaikat, waduh, ngomong ini para siro, ada bihing ayatku, wanunurilan ayat rasa pirang dunyane durung besok na akhirat wala apa desok kaum lan gawe teman mandi syukur ing kaum buka dan esu esu mari ada tuh apa seksa ada muncak tidur kata jadi saya dijanji no mereka cipre bina pilot, ini kok anjak sekolah nasyukur atau ngakek kesyukur senang walaupun sabda harum kumratan Paluku mongko ngeriti para siro rasana siro ada di inseksaku wanuduri lan peringatanku wis kita korasa Dan ini kita sedang mempelajari Jogane Nabi Sutageng kamu Garwane Metro Cafe Jumpun Mulanya yang pulang jenengan Supaya Gerayang awal ECW-TW Sampian Dijatirake Wong Islam Wong Sikimah ibadah disyukuri kon oleh bojone dadi nang mukminah muslimah selengkap syarat disyukuri putra putri jenengah Dene tugasna dadi labeh iki bisa dadi takoni pendekar nalika kang denyo oh, perlaku kula maca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah labeh iki kan bisa ngomong hmm, iya. Tangan, tangan jadi kamu pulang kamu itu subhanallah, subhanallah, tapi belum belum terlalu gusti, besok Allah, Alhamdulillah kita pendulum pendulum, Allah kita pendulum pendulum. Ini untuk anak. Wata jadu dulu, sikit. Iya. Mungkin kurang ada pegel nih bu. Sikit. Kalau orang itu masa subhanallah mereka suwi dari wakil itu tetap kita kita nah jika besok besoknya watasnya dua arjiluhum. Untuk kebenaran apa dadi anggota badan sing diguli kering Allah besok ora bakal mau menang neraka Iku pamane coba neraka ya ora apa Gampangnya didakoni dari ini gampang. Dari ini nomor apa mau nakal tuan? Malaikat maling. Kepenangan tuan. Malaikat-malaikat malah jogo neraka. Ora apa dan wong selalu dikira Allah apa kuwi. sehingga kok sehingga orang tahu tau dikira sing Allah sehingga orang itu Antara cuma kabeh di tangan lambe kali kabeh. Amripat, amripat itu kok pasti juga itu. Allah, Allahu Akbar kadang-kadang selalu keliru. Kapsikin ate fatihah itu ada kafir pun bisa biru betul orang tuh kok itu kebelonya orang libat macet lonya rekaat awal subuh jumat dan sujud iya. ya harus kita katakan harus segeru terus kita kadang-kadang sujud sujud perkaranya perintahnya perintahnya malah pulang berbahasa ngaji dari kecakap gampang wah jadi ribanya jadi banyak kita tidur gue berpakai lah berkata ayo aku ada satu saya ada kakak orang lalu jadi benci jadi anggota saja ini besok mau ngomong ke saya nggak mau ikut aneh suatu kali muna aiti sekedane itu ngantos zakat niku biasa melu hama lakali ujuru di lima syarit di Malaysia ada orang sing nakal selingkuhan ini biasa aneh kan ngomongnya dia kurang tidur pengirap tinggi itu kok lah Adi senani kata wangnya Sampai kesini, mau tempat ngomong-ngomong. Kalau anta pada Allah, aku juga ngomong bersi Allah nih. Makanya jika kita itu, mana beda, jadi beda ramai. Kalau, ini nak Qurannya apa malu? Jadi digunakan nakal lagi besok orang. Jadi jika orang di tangan itu, itu beda ya Aku kan isi aku. Itu mentala, aku pengen itu. Al-Qudus yuhyi nufus. Bila Qudus kita mampu, ya besok anak kakek. Walane kanggo kita aja ketipu gojaane setan, sing kosong kauli diwaca bismillah. Tawakkalullah la haula wala quwwata la billah. Aja dikasih. Nah, tangi dulu illallazi ahyana qaddana amatana wa ilayhi nushur Adli Bate Kiwaca Banyak nama Cuma ada kocok Bagi bagi yang jumpa Dari bandar Tapi Kiwaca Ada juga Nah Namun pun Sekitar itu Nek Bisi Yani Sekitar itu Kuasi ini Mereka Kenapa Kenapa Begitu Kenapa Aku coba Allah nggak berhitung tak hitung. Mulai oh, supaya jangan orang hitungannya, tangannya saya lebar-lebar. Itu setan Dan orang setan orang itu zaman sentak setan. Jat setan. Wah, saya saya Abdul Qadir Jilani alikat dikutuk karo Iblis. Anak Rabbuka, Rabbuka, aku ku kamu kanggo seliramu garang haram bisa halalno oleh itu terus di saya Abdul Qadir nyanta isyak ya lah megat kurang ajar wani nanti saya setan jadi nama orang lucu-lucu itu setan Belane lambe ya ana pengaweane sifat dalam pengawalan. Sifat antaranya nanti kita sih yang sifat. Pengawalan yang sifat. Nanti kita dan ada yang nanti kita pun kan tahu so. Sudah ya. beli maulali. Walaqad fahal lan teman temen wis gambarake ingsun eng Quran dzikri perlu dihafal Quran sakabe gampang dihafal bahari min muzakir monggo apa ana wong sing kepengin hafal <clears throat> iki mesti jamin dening Allah Quran dihafal gampang Mulanya ibu-ibu maksa sehingga akal surat yasin apa surat sabar, surat wakihan, ada di surat kapi, ada di nanti apa sabar dan kita gampang. Kulanjur lagi, kalau sudah hafal-hafal Quran, wiridane sengwani, supaya sengati Quran lagi. Sumpah kola, walaupun dijalan, اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق